Buvo arti neraugintosios duonos šventė, vadinama Velykomis. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo nužudyti Jėzų, tačiau bijojo liaudies. O šetonas įėjo į judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš dvylikos. Tas nuėjęs tarėsi su aukštaisiais kunigais ir sargybos viršininkais, kaip jį išduoti. Šie apsidžiaugė ir sutarė duoti jam pinigų. Judas apsijėmė ir pradėjo ieškoti progos išduoti jiems Jėzų taip, kad minė nesužinotų. Taip atėjo neraugintosios duonos diena, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį. Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną liepdamas, eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę. Jie paklausė, o kur norėtum, kad mes paruoštume? Jis atsakė, štai jums įeinant į miestą, jūs pasitiks žmogus, vandens asočių nešinas. Eikite paskui jį iki tų namų, į kuriuos jis užsuks. Ir sakykite namų šeimininkui. Mokytojas prašė paklausti, kur menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Ir jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Tenai ir paruoškite. Nuėję, jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol ji išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir tarė, imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė paštalams tardamas, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydamas, Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manaja ant stalo. Žmogaus sunus tiesa eina kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda. Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kasgi iš jų galėtų šitai padaryti. Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Bet Jėzus jiems pasakė, pagonių tautų karaliai engėjas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja. Argi ne tas, kuris sėdi? O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių. Simonai, Simonai, štai šietonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų o tu sutvirtėjęs, stiprink brolius. Petras atsiliepė, viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Bet Jėzus atsakė, sakau tau, Petrai, dar gaidžiui šiąnakt nepragydus, tu tris kartus įsiginsi mane pažįstas. Jis paklausė juos, Ar jums ko nors trūko, kai aš jūs buvau įsiuntęs be piniginės, be krepšio ir be apavo? Jie atsakė, nieko netrūko. Tada jis tęsė. Dabar, kas turi piniginę, te pasiima ją. Taip pat ir krepšį. O kas neturi kalavijo, te parduoda apsiaustą ir te nusiperka. Sakau jums, manyje privalo įsipildyti, kas parašyta – jis bus priskaitytas prie piktadarių. Tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą. Apaštalai tarė, viešpatie, štai čia pora kalavijų. Jis atsakė, gana. Išėjęs iš ten Jėzus savo įpročių pasuko į alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis įspėjo. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdėsio užmigusius. Jis tarė jiems, kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Jam bekalbant pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš dvylikos judas. Jis prisiartino prie Jėzaus, jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė, judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų. Jėzaus bičiuliai matydami, kas bus, paklausė viešpatie, gal kirsti kalaviju. Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė. Liaukitės, gana. Ir palietęs tarno ausį išgydė ją. Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, šventyklos apsaugos viršininkams ir seniūnams, jis pasakė, ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais? kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip, dabar atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas. Suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdintį prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė, ir šitas buvo kartu su juo. Bet jis įsigynė, moterie nepažįstu jo. Netrukus kažkas kitas jį pamatęs tarė, ir tu esi iš jų. Petras atkirto, ką tu žmogau, tik jau ne aš. Maždaug po valandos dar kažinkas ėmė atkakliai tvirtinti. Tikrai šitas buvo su juo, juk jis galilėjietis. Petras atsakė, žmogau aš nesuprantu, ką tu sakai. Ir toj pat, dar jam kalbant, pragydo gaidys. Tuomet viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą viešpaties žodį, dar gaidžių nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs įsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Jėzus augantys vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengė jam akis daužė jį per veidą ir klausinėjo, pranašau, kas tave užgavo. Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį. rytui išaušus susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai. Jie atsivesdino Jėzų į savo tarybą ir reikalavo. Jei tu mesijas, tai prisipažink mums. Jėzus atsiliepė. Jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite, o jei paklausiu man, neatsakysite ir manęs nepaleisite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Tada jie visi sujudo klausti, tai tu esi Dievo sūnus? O jis atsakė, jūs pasakėte, kad aš esu. Tuomet jie tarė, kam dar mums liudytojai? Mes girdėjome iš jo paties lūpų.